بسم الله الرحمن الرحیم درس 27 الاشتغال اشتغال هست 152 ما هو الاشتغال 153 كم حالة للاسم المشغول عنه اسم مشغول عنه چند تا حالت اعرابی داره 154 متى يجب نصب المشغول عنه چه زمانی واجبه که مشغول عنه منصوب باشه 155 متى يجب رفع المشغول عنه چه زمانی واجب است که مشغول عنه مرفوع باشد 156 متى يجوز رفع المشغول عنه و چه زمان جائز است که مشغول عنه مرفوع بشه و منصوب بشه یعنی هر دو تا حالتش جائز باشه 157 متى يترجح نسب المشغول عنه چه زمانی برتر است برتری دارد نسب مشغول عنه از رفعش متى ترجه رفع المشغول عنه و چه زمان رفعش برتری دارد اینا تمام سوالاتی هست که در این درس پاسخشون میده 151 الاشتغال هو ان يتقدم اسم ويتاخر عنه فعل عامل في ضمير عائد الى ذلك الاسم السابق او في اسم مضاف الى زمیر الاسم سابق بله میگه اشتغال این هست که یک اسمی مقدم باشد یه اسمی آمده باشد در قبل و فعل عاملی بعد از اون آمده باشد و اون فعل عمل کرده باشد در زمیری که به همون اسم قبلی برمیگرده اسمی اومده باشه بعد از اون اسم عاملی آمده باشه و اون عامل در زمیری عمل کرده باشد که اون زمیر به همون اسم قبلی چکار میکنه؟ برمیگرده یا عمل بکنه اون فعل در اسمی که اون اسم مضاف به زمیری باشد که اون زمیر به اسم ما قبل برمیگردد اینو میگن اشتغال مثالش مانند الکتاب یا الکتاب قرأته الکتاب قرأته اینجا کتاب اسم متقدم ما هست قرأتو عامل ما هست در هو عمل کرده و هو هم به کتاب چیکار میکنه برمیگرده اینو میگن اشتغال پس اشتغال اسم سابقی میاد بعدش عامل میاد و اون عامل مشغول به ضمیر است مشغول به چی است یا این که نه المعلمه اطعت امره اینجا المعلمه اسم سابق ما هست اطعت فعل با فائلش هست اطعت عمل کرده در امره که امره مضاف به زمیر هست ضمیری که به معلم برمیگرده به اسم سابق برمیگرده اینو میگن اشتغال اینو میگن چی؟ اشتغال البته اونجا گفته بود فعل عامل ولی عامل به از فعل هم میتونه باشه فرقی نمیکنه فوائد ان العامل يصح ان يشتغل عيزا ان الاسم المتقدم باجنبي متبوع بتابع مشتمل على ضمير المشغول عنه نحو زمان زيد ذممت رجلا یبغضه یبغضه بله میگه عامل در زمیری در قبلا گفته بود که عامل مشغول در به زمیری است که اون زمیر به اسم سابق برمیگرده نه بله. اینجا میخواد بگه که عامل صحیح هست مشغول باشد همچنین از اسم قبلی با یک اجنبی با یک چی بله بله که اون بیگانه مطبوع باشد اون چی باشد؟ بله و تابعی داشته باشد که اون تابع که اون تابع زمیری داشته باشد که به به مشغول انه یا به همون اسم سابق برمیگرده ماننده زیدون زممت رجلا بغضو زید مزمت کردم مردی را که به زید بغض میبرزد اینجا ببین زممتو مشغول به رجلن هست رجلن اجنبی هست چرا؟ چون نه زمیر هست که به اسم ما قبل بر بگرده و نه مضاف به زمیری هست که به ما قبل بر بگرده آه؟ پس اجنبیه پس یه بله و این بیگانه مطبوع هست چرا؟ چون بعد از اون صفت اومده صفتی اومده که اون صفت مشتمل بر زمیری هست که اون زمیر به اون اسم سابق برمیگرده یا به غزو این هو به زید برمیگرده به چی برمیگرده؟ و همچنین امران رأیت بکرن عمه که اینجا رأیتو مشغول به بکرن هست مشغول چه هست؟ بکرن خب بکرن زمیر نیست که به ما قبل برمیگرده و همچنین مضاف به زمیر نیست بله بلکه مضاف بلکه این نبی ما تابع هست ام میگم بکر مطبوع هست ام تابعش هست به خاطر این ام هم منصوبه و در تابع که ام باشه زمیر هو برمیگرده به امر دو لا يجوز ان يصرح لفظا بذكر العامل المحذوف قبل الاسم المشتغل عنه بل يكون مقدرا وإلا بطل الاشتغال خب ببین یه چیزی رو توضیح بدم موقعی که ما میگیم الکتاب قرأته الکتاب خب ببین قرأته خودش مشغول به ضمیره مشغول به چیه پس چه چیزی کتاب رو منصوب کرده میگیم کتاب رو عاملی منصوب کرده که حذف ذکر نیست در این شماره دو داره میگه جائز نیست تو لفظا عامل محذوف قبل از اسم مشتغل عنه بیای ذکر بکنی تو میگی نمیتونی لفظا عامل رو بیای چیکار کنی ذکر ذکر کنی اگر هم بلکه باید مقدر باشه و اگر هم ذکرش کردی دیگه اون موقع اشتغال نیست باطل میشه اشتغال اون موقع دیگه این بحث اشتغال بله سه یجب ان یکون الاسم السابق مما يجوز الابتداء به شرط سوم یا تبصره سومی که ذکرش کرده میگه واجب است اسم سابق واجب است که اسم سابق یعنی اون اسمی که قبل از عامل اومده قبل از چی اومده؟ قبل از عاملی که مشغوله میگه این اسم سابق واجب است که از اون کلماتی باشه که ابتدا به اون جایز باشه یعنی بتونه مبتدا قرار بگیره بتونه چه قرار بگیره؟ در نتیجه درست نیست ما بگیم رجلا ضربته میتونیم بگیم زیدن ضربته چون با زید زید میشه مبتدا قرار بگیره چون زید معرفه هست اما رجلا نکره هست و خاص هم نیست پس در نتیجه رجلا رو نمیتونیم مبتدا قرار بله چهار يشترط في الفعل أن لا يفصل بينه وبين الاسم السابق شرط هست در فعل كفاصلة نعمد باشد بين اون وبين اسم سابق معنى بس درست نیست ما بگیم انت تضربه چون اینجا بین زید و تضربه چی اومده فاصله میگه شرط هست در فعل که فاصله نباشد بین آن و بین اسم سابق درست نیست که ما بگیم زیدن انت تضربه تكون بين زيدان وتزربه تزربه وأنت فاصل ومدى بخلاف الوصف لاحتياجه إلى ما يعتمد عليه فتقول زيدان أنت زاربه خوب ببین این یه نقطه رو گفت گفت شرط هست که بین فعل و بین اسم سابق فاصله نباشه ها برخلاف وصف یعنی اگر عامل ما وصف بود این عاملی که بعد از اسم سابق آمده بود فعل نبود و وصف بود مثل اسم فاعل بود اسم مفعول بود وصف بود اینجا میگه فاصله باشه جایزه اینجا چیه جایزه جایزه ما بگیم زیدن انت زاربوه چرا چون اینجا زارب فعل نیست زارب فعل وصف است پنج يمتنع الاشتغال بعد أداة الشرط الجازمة إذا كان فعل الشرط مجزوما لفظا فلا يقال إن زيدا تلقه فأكرمه أجر زيد روديدي إكرام إشكل أجر زيد روديدي إكرام إكرام إشكل اکرامش فإذا كان أداة الشرط غير الجازمة أو كان الشرط مجزوما محلا جازت المسألة اما اگر ادات شرط جازمه نبود یا جازمه بود و اون کلمه محلن مجزوم شده بود اون فعل محلن چی شده بود؟ در این حالت مشکلی نیست در این حالت مشکلی نیست که اسم اشتغال اون کلمه اشتغال اون کلمه که مشغول ان هست بعد از ادات شرط میاد ببین شماره پنج مسئله مهمی هست میگه ممنوع هست اشتغال بعد از ادات شرط جازمه بعد از ادات شرط مثل بله. اینه این خب ما قبلا خوندیم که این فعل مزارش کار میکنه مجزوم میکنه بله میگه جایز نیست اشتغال بعد از ادات شرط جازمه زمانی که فعل شرط لفظا مجزوم بود مانند ان زیدن تلقهو فاکرمه اینجا زیدن بعد از این اومده این جازمه هست تلقه رو لفظا مجزوم کرده در نتیجه جایز نیست زیدن بیاد این این درو این اصلا جمله درستی نیست اما اگر اون ادات ما جازم نبود یا جازم بود و لفظا مجزوم نکرده بود محلل مجزوم کرده بود در این حالت مشکلی بله مانند اندم اذا اخاک ضربته پشیمان شو زمانی که برادرت رو زدی خب اینجا بین اذا و اخا اخاکه که مشغول انهما هست بعد از اذا اومده ادات شرط هست اما اذا جازمه نیست اما اذا جازمه پس اینجا موردی ندارد فقط فقط باید جازمه نباشه اگر جازمه هم بود لفظا مجزوم مثل مثال قبلی در اندم اذا اخاک ضربته اینجا اذا از آن جایی که جازم نیست مشکلی ندارد مثال بعدی این اخاک ضربته فندم اگر برادرت رو زدی پشیمان شو اینجا هم مشکلی وجود نداره چرا چون درست این از ادات شرط جازمه هست ولی ضربته فعل ماضیه محلن مجزوم میشه فعل ماضی لفظا مجزوم نمیشه نمیشه و در مثال بعدی هم ان اخاک لم تلقه فانتظره اینجا هم موردی نداره چرا؟ درست اخا بعد از این اومده ولی اون چیزی که تلقه رو مجزوم کرده لم هست چه هست؟ نکه صد و پنجاسه للمشغول انه خمس حالات میگه مشغول انه پنج حالت داره وجوب و نصب زمانی که نصبش واجب است واجب است که باید منصوب بشه دو وجوب الرفع واجب است که چه بشه مرفوع بشه سه جواز الامرین جایز بودن یکی از دوتا هم نصب و هم رفع و ترجیح احدهما حالت چهارم و پنجم ترجیح یکی از اونها یا ترجیح رفع یا ترجیح نصب متوجه شدی پس مشغول انه چند تا حالت داره پنج تا این پنج تا حالت رو از اینجا کار به بعد توضیح میده میگه فواید ينصب المشغول عنه بفعل محذوف وجوبا يفسره الفعل الظاهر میگه مشغول عنه با چه چیزی منصوب میشه الكتاب قرأته کتابه با چه چیزی منصوبه میگه منصوب میشه مشغول عنه با فعلی که وجوبا حذفه وجوبا چیه؟ و فعل ظاهری که بعدش اومده تفسیرش میکنه یعنی اینجا الکتاب قرأته ما میدونیم که فعلی که حذف هست چی هست قرأته هست چی هست قرأته بله فإذا أمكن تسليط العامل المتأخر على الاسم المتقدم بلفظه نصب بمثله بفعل محذوف يوافق الآمل المذكور في اللفظ نحو أزيدا زربته میگه زمانی که ممکن بود مسلط کردن عامل متأخر بر اسم متقدم با لفظش خب مسلم است که اون اسم, متق... اون اسم متقدم با مثل همون فعل منصوب میشه یعنی به فعلی که حذف هست و مثل عامل هست مثل چه هست؟ عامل مذکور مانند از زیدن ضربته که در واقع عامل ما ضربته هست اینجا چه هست؟ از ضربت زیدن ضربته آه؟ چون اینجا ما میتونیم عاملی رو در نظر بگیریم آمیل رو مسلط کنیم که معناش جور در میاد معناش چی میشه؟ جور در میاد پس اینجا عامل ما مثل همین فعلیه که ذکر شده که ضربته هست که چی هست؟ یا اونجا هم الکتاب قرأتو اونجا قرأت الکتاب هست اونجا هم چی هست عامل ما؟ آره، پس زمانی که ممکن بود خب عامل محذوف ما همون مثل همون فعلی که چی شده ذکر شده و الا اما اگر ممکن نبود نصب بما یوافقه بالمعنى اون موقع این اسم متقدم ما منصوب میشه با کلمه ای که در معنا با اون فعل ذکر شده یکیه در معنا باشیه؟ موافقه مانند ازیدن قطعت رأسه ها قطعت خب اینجا ببین ازیدن قطعت رأسه اینجا ما نمیتونیم عامل خود عامل زیدن رو قطعت در نظر بگیریم اقطعت زیدن قطعت رأسه چون معنیش جور در بلکه یک فعلی میاریم که هم معنای با قطعت باشه که همون قتلته هست پس اینجا عامل ما خود فعلی که هم لفظ با قطعت باشه نیست بلکه هم معناشه بلکه چیشه اقتلت زیدن قطعت رأسه متوجه شدی؟ بله. و مانند از زیدن مررت بهی خب اینجا هم نمیتونیم بگیم مررت به زیدن مررت بهی چون زیدن منصوبه زیدن چیه؟ پس مجبوریم یک فعلی رو که هم معنای با مررت هست در نظر بگیریم که جاوسته هست که چی هست؟ جاوسته زیدن مررت بهی آه، رد کردی زید را رد شدی از اون فإن لم تكن الموافقة اللفظية أو المعنوية نصب بلازم معناه نه هلا زيدا زربت ولده میگه اگر این موافقت یعنی موافقت عامل ذکر شده با عامل محذوف آه اون فعلی که بعدا اومده است و فعل مشغوله و این اسم متقدم عاملش میگه اگر موافقت نه لفظی بود نه لفظا ما میتونستیم هم لفظشو رو در نظر بگیریم و هم هم معناش در نظر بگیریم اینجا میگه با یک فعل دیگه ای چی میشه؟ منصوب میشه مانند هلا زیدن ضربت ولده ها هلا أهنته هلا بله چرا اهانت نکردی او را چرا او را اهانت نکردی دو يشترط في جميع موارد النسب المشغول عنه أن يكون العامل فعلا متصرفا او ما یشبهه بله میگه شرط هست در تمام موارد نصب مشغول ان در تمام مواردی که مشغول ان منصوبه شرط این است که عامل فعل باشد عامل چی باشد فعل متصرف یا شبیه به فعل متصرف یعنی اسم فاعل سیغه مبالغه اسم مفعول ها که قبلا اینا رو خوندیم حتى يسوغ تسلیت على المشتغل انه المتقدم بله چرا؟ چرا متصرف باشی یا شبیه متصرف بگه به خاطر اینکه جایز باشد مسلط کردنش بر مشتغل انه بر مشغول انه قبلا اومده که چی اومده؟ مشتغل انه دیگه قبل ذکر شده و خودش هم متأخره و خودش هم چیه؟ متأخره ولذلك لا يتأتى نصب المشغول ان بالفعل الجامد ولا بأفل التفصيل والتعجب ولا بالصفة المشبهة ولا باسم الفعل ولا بالمصدر ولا بالحروف لأنها لا تعمل فيما قبلها بيجي به این جهت نسب مشغول انه درست نیست یا انجام نمیگیرد یا نمیآید با فعل جامد با فعل ت... با افعل التفضیل با صیغه تعجب با صفت مشبهه با اسم فعل با مصدر و با حروف چرا؟ چون اینا ضعیف هستند در ما قبلشون عمل انجام نمیتونند بدن ببین ما در اشتغال عاملمون حذفه عاملمون چیه؟ ولی عامل بعدی داره ماقبلش رو تفسیر میکنه داره چیکارش میکنه میگه اینا نمیتونن در ماقبل عملی انجام بدن اینا نمیتونن پس هر کجا که مشغول اهل منصوبه فعل یا باید متصرف باشه یا شبیهش منظور از شبیهش اسم فاعل و سیغه مبالغه و اسم مفعول 154 يجب نسب المشغول عنه اذا وقع بعد ما لا يليه الا الفعل كأدوات الشرط والعرز والتحضيض والاستفهام ما سوى الهمزة لأنها أم الباب نحو إن العلم خدمته نفعك ألا ذنبي تغفره هل لا الشر تجنبته هل الخبر عرفته بله در 154 میگه واجب است نصب مشغول عنه زمانی که واقع شد بعد از کلمه ای که بعد از اون کلمات نمیتونه چیزی بیاد جز فعل ببین اگر مشغول عنه ما بعد از کلمه ای اومده بود منصوب بود بعد از کلمه ای اومده بود که نمیتونه بعد از اون کلمات اسم بیاد باید بعد از اون کلمات چی بیاد؟ فعل بیاد خب اینجا هم بعد از اون کلمه اسمی اومده و منصوبه اینجا ما صد درصد میگیم پس فعل اینجا هست پس فعل اینجا چیه چون بعد از این ادوات آخه نمیتونه اسم بیاد نمیتونه چی بیاد اسم. پس شما 154 اینو میگه میگه واجب است نصب مشغول انه زمانی که واقع شد بعد از اون کلماتی که بعد از اونها جز فعل نمی آید مانند ادوات شرط ادوات عرض ادوات تحضیر استفهام البته جز همزه اگر بعد از اینها اسم مشغول انه اومده بود و منصوب بود اینجا صد درصد یک فعلی وجود داره که حذف یک چیه؟ و صد درصد باید اون انه باید منصوب باشه منصوب انه باید چه باشه؟ پس واجب است انه زمانی که واقع شد بعد از اداتی که بعد از اون ادات ها نمیتونه اسم بیاد فقط فعل میتونه بیاد ببین بله. بعد از اون ادات هایی که فقط فعل میتونه بیاد اگر مشغول انه اومده بود باید منصوب بشه باید چی بشه منصوب, بشه مانند این العلم خدمته نفعک خب اینجا این از اون اداتی هست که بعدش فقط باید فعل بیاد فقط بعدش چی بیاد فعل پس اینجا العلم رو باید منصوب کنیم این العلم خدمته نفعک اگر علم رو خدمت کنی نفعت میده این خدمت العلم ولی فعل حذفه فعل چیه؟ حذفه از کجا بدونیم؟ چون ما میدونیم که بعد از این جز فعل دیگه نمیتونه بیاد جز فعل مثال بعدی الا ذنبی تغفره ذنب اینجا منصوبه و البته فتحش تقدیریه چرا؟ چون الا از اون اداتی هست که بعدش باید چه بیاد؟ فعل بیاد عرضه حلا تحزیزه حلا الشر تجنبته اینجا هم الشر باید منصوب بشه چون بعد از حلا فقط فعل میتونه بیاد فقط چی میتونه بیاد هل الخبر عرفته اینجا هم بعد از هل هل از اون اداتی است که بعدش باید چی بیاد فعل بیاد فوائد لا يجوز في هذه الأمثلة ونحوها رفع الاسم المتقدم على أنه مبتدا لأنه لو رفع لخرجت هذه الأدوات أما وضعت له من الاختصاص بالفعل فوائد میگه جایز نیست در این مثال ها و نحو این مثال ها مرفو کردن اسم متقدم بر این اساس که مبتدا باشه بر این اساس که چه باشه؟, زیرا اگر مرفو بشه این ادوات اون موقع خارج شدند از اون چیزی که براش وضع شدند این ادوات برای فعل مخصوص مختص فعلا اگر ما اومدیم بعد از این ادوات اسم مرفوع کردیم و مبتدا قرارش دادیم معنیش اینه که ما این اداتو که مخصوص فعله از این اختصاص چکارش کردیم درش آوردیم و این درست نیست دو یقبح الاشتغال فی غیر ان ولو اذا من شرط الشرط كما انه يقبح في التحضيض والاستفهام بغير الهمزه الا في ضروره بله میگه قبیح هست اشتغال در غیر از اینو لو و اذا اشتغال در بغیر از این سه چیه زشت بله قبیه یعنی بعد از اینا بیاد مشکلی نداره مانند مثالی که خوندیم ان العلم خدمته نفعه آه این زشت این قبیه نیست اما بغیر از این و لو اذا چیه قبیه از ادواتش دی شرط دیگر از ادوات دیگر شرط اگر ما اشتغالو بیاریم قبیه ولي إن أداة الشرط إن لو إذا بعد زنا قبيح كما أنه يقبه في التحضيض والاستفهام بغير الهمزة همان ترك میگه البته در تحزیز قبیح هست در تحزیز چه هست؟ مانند هلا الشر تجنبته دو در استفهام بدون البته همزه یعنی در همزه زشت الا في الضروره جز در ضرورت یعنی در ضرورت موردی ندارد پس تا 150 چارش امروز میخونی و انشالله درس بعدی که 155 باشه یعنی چه زمانی رفع مشغول انه واجبه انشالله فردا میخونیمش